Cial vi silentas? Cial viai oculoi ne plu vidas min? Panio, cial vi genuigas? Cial vi mordas viain manoin? Panio, cio ocasas? Panio! Venu citien, carulo. Venu porci mi bracumu vin mi devas diri al vi ion. Ion... Mi amas vin, mia etulo. Mia etulo, mi amas vin. Mi ne volas che vi ploru, mi ne volas che vi timu. Mi ne timas, panio. Mi sentas min bone en viai bracoi. Cial mi timu? Mi devas diri al vi ion. Via plia frato trovigas apud via patro nun. Ies. Anca li foriris e la vivo. Ni esperu che iliai animoi trovigas cune en la cielo interstelloi. Mi comprenas, panio, mi comprenas. Mia frato foriris en la cielon, ciune? Ies, carulo. Ca la cielo estas bela loco, tute simila al la giardeno de Edeno, ciune? Ies, carulo, vi bone comprenis. Do, e la cielo estas patso, ciune? tie existas nec sufero nec perforto, la leonoi ne mangias la bovidoin, la ursoi ne mangias la fishoin, cae i gioias, ciu ne? Yes, in la cielo la leono sidas apud la bovido, la granda ursino cae la malgranda ursino, riposas apud la fishoi kai civui cun existas in la granda pazzo de la cielo. Sed mi shatus che miai patro cae frato visitu nin foi foie, mi bedauras ilian malgeston. Fermu la oculoin, rigardu ene de via animo, cae vi vidos tiuin ciuin vi amas. Ili trovigas en niai coroi ciam, char ni amas ilin. Ni amo prilumas niain coroin, sam ciel la steloi prilumas la cielon. Ni havas cielon en ni, cae cielon externi. Panio? Cia estos tiu tago ciam pazzo regnos sur la tero? Ciam nec malamo nec perforto forto existos? Venu citien, mia filo. Venu porce mi legu al vi e la Biblio raconton tute consternigan, raconton prilassavo de la mondo auscultu la profeton Jesaja. Cai logios lupo cum shafido, cai leopardo cusos cum caprido, cai bovido, cai leonido, cai grasigita bruto, estos cune, cai malgranda knabo ilin conducos. Cai cae bovino pastigios cun urso, cae iliae idoi cusos cune, cae leono simile al bovo mangios pailon. Cae suc infano ludos super la truo de aspido, cae de mamigita infano metos sian manon sur la neston de vi puro. Oni ne malbonagos, cae ne defectos, sur mia tuta sancta monto, char la tero estos tiel plena de conado de la eternulo, ciel la acvo plenigas la maron tiom bele. Yes, mia filo. Tiun ci tagon, stelo plenan, ni trovo samon cae pazon en niai animoi. Tiun ci tagon, stelo plenan, pazzo venos sur la teron. Tiu ci tagon, stelo plenan, niai suferoi farigios steloi sub niai piedoi, cae niai amoi farigios steloi super niai capoi. Tiun citagon stelo plenan, pazzo venos raidante nubon, la nubo similos blanca zenon. pazzo trapasos la pordon de via coro via coro similos oran forticajon pazzo similos vin ti un citagon stelo plenan pazzo venos raitante canton gi proximijo alla sancteo de via coro cai gi similos vin ti un citagon stelo plenan pazzo venos raidante revon Gi revivigos mortinto in en via coro cae gi similos vin di un citagon stelo plenan Pazzo venos raidante lum radion, gi parolos civuin lingvoin de amo, cae gi similos vin.